Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Nakon ovog odličnog rokanja stigli smo do još jednog izdanja Kulturaljke, a ovog tjedna Bojana i Ivan su nam pripremili nešto jako neobično. Ostanite s nama pa poslušajte što je to. Eto, ovog tjedna nisu kulturne djevojke, nego kulturna djevojka i momak. Saznat ćete kako se naš glazbeni urednik Donac i stand-upovac u usponu snašao u voditeljskoj ulozi. Marko Petar Orešković je animator, MC, povremeni glumac i stand-upovac e, koji na sceni je od 2004. godine. S njim smo razgovarali o stand-up sceni u Hrvatskoj. Poslušajte. Marko Petar, dobro večer. Dobro večer, Radio Sova. Kako si? Pa evo, bolje ne mogu biti. E, gledam Big Brother i uživam. Big Brother je... <laughs> Tražiš možda ideje za stand-up neki novi? Pa da, pa čuj, to je ono za džabe dobiješ ideja. I ima li materijala u ovoj sezoni? Pa nešto na pola. Nikako ono, seksa neće biti do kraja, to je sigurno. a ima nešto, ima, ima, ima nešto. Onda sljedeći stand-up neće biti o seksu. <laughs> pa dobro, ono, na veliko investiranje publike izaći ću u susret, ali ovoga nije prioritet sam taj čin kao tema materijala, ali usko ženski odnosi su, moram priznati, ipak malo plodnije tlo za to. Dobro, možda je malo rano za takva pitanja, to, do toga ćemo doći kasnije. A Marko, možda najbolje nam, da se vratimo na početak. Mi. <laughs> Možda najbolje se vratimo na početak, pa što se početka <laughs> tiče, Marko, reci nam kako i kada je sve započelo u tvom stand-up životu. Ja sam već mislio da će se vratiti ono kao u Petrovoj bolnici u Zagrebu 17.6. A sad znamo kako si dobio ovo drugo ime. <laughs> E, Marko Petar Orešković. Pa da, Petar po Petrovoj bolnici. Aha, pa u stvari... E, nije mi uspjela šala, ništa od mog stand-upa. <laughs> ne, sviđa mi se, sviđa mi se za kako e, ste dodali dali ideju, ali nije to. No međutim, kao stand-up ko takav, mislim, Početak je bio, hmm, mislim svaki početak je težak, a stvarno je bolno sad prvi put ovoga pred ljude, ali imao sam tu sreću da sam prošao, pa to je otprilike trajalo jedno pola godine do osam mjeseci, mislim, u grubo, sad se trebam sjetiti četvrte godine, jel? E, pod voditeljskom palicom e, e, kak se zove, <laughs> Marko Torijanac <laughs> cijelo vrijeme to Bitorajac. Marko Torijanac je vodio radionice, e, koje, odnosno vodio, organizirao radionice koje su vodili Željko Kenixnex, Željko Vukmirica i Slavica Knežević. Dakle, glumac, glumci su se uhvatili u koštac sa stand-upom, nas je nekoliko, recimo, 30-ak krenulo, vremenom su ljudi tako odustajali, svako sa svojim motivima, neki ostajali tako sa svojim motivima i na kraju je tako nekako to počelo samo sa tom formom, inako sam ja, ajmo reći, sa komedijom se upoznao nešto malo ranije, pokušavao samom žanru kao stand-up komedije, recimo da sam ono aktivan od tako 2004. 2005. Dakle, to je već 14 godina, 13 godina je prošlo. Pa, da, zvuči ono onako malo i uff, da se čovjek zamisli da to tako brzo prošlo. Da te pita, Marko, imaš li još uvijek tremu nakon već, evo, 14 godina nastupa? Pa u stvari i da i hm, mislim da je ta trema potrebna. Mislim potrebna. E, trema je nepotrebna kada je pretjerana. U smislu kada ometa od fizioloških ovih stvari, disanje, e, rad srca, u velikoj mjeri e, kad, kad stvara ono ili dvojne dlanove ili općenito nervozu nekakvu, pretjerano onda nije ok trema. Kako razgrađuješ tremu ti? <laughs> pa ovako, kad sam kretao imao sam jedno totalno kineziološki pristup jer ja sam inače ovoga, stvarno kad sam na pričao da sam dva puta bio prva Hrvatska aerobiku, to je stvarno istina. Ja sam ono <laughs> presuđeni sportaš, kineziolog bio. I onda sam u principu to e, ja trebao razvio tako da, znači inače to je ono spora da, da se određenim, kako bi rekao, kretnjama, to su bili pliometrijski skokovi, dakle ono nekakve, in, in, neke intenzivne vježbe tipa skakanje, čučnjevi, mm, pa recimo kao shadow box. I kako je to onda izgledalo? Deset čučnjeva pa na binu, kako je to izgledalo? A nije bilo dosta deset, skakanje i recimo, pa, šta je fora da se, tad se puls digne iznad one razine koju proizvodi trema. I onda kad se taj, primjerice, ja dignem, sad govorim, karikiram, ja dignem puls, trebao bi biti 65, 70. Ja ga dignem na 140 a, sa s tim vježbama, a on je u, u, u tremi na 110 ili 100. Ono se ostvari onda kad ja krenem, ja se onda u stvari opustim, jer se, kak bi rekao, jednostavno tijelo mm, doživi olakšanje kad te vježbe prestanu. I vježbe disanja sam koristio. A sad jednostavno ga pokušam sebe na određene načine ovak više psihički nekako zboksat i na nekako već imam dosta, moram priznati, iskustva, pa ovisno o situaciji nađem neke momente kako sebe opuštam ili u razgovor s drugim ljudima, s nekim nebitnim temama ili ono, skrećem pozornost ono što će biti, ali naravno iako sam nastup ima neku pripremu, tako da mogu, moram priznat, mogu je taj cijeli proces. Kako onda to izgleda kad dođeš na binu? Pa ja dođem na binu i gledam gdje je Bojana. Bojana, Bojana, gdje si ti? Ne, šalim se malo kao... E, a pa Bojana Malena, nema je nigdje. <laughs> a nije, e, Pa e, doći na binu, hm, znači čovjeku koji nije, recimo, koji nema iskustva u tome, doživljava šok u smislu što obično su reflektori upereni i onda čovjek se osjeća kao ono stereotipna situacija kao na policiji. Znate, ono, lampa vam je u ulici i sad se ne može skoncentrirati. tako da u stvari čovjek koji je na pozornici, ako je klasična ono, postavka pozornice, vi u stvari slabo vidite. <laughs> to je prvo. Jel? E, ali je bitno da čovjek zna što želi izvesti i na koji način i jednostavno koncentriran je na to i ovaj, sad neki više, neki manje. Ja recimo se trudim, evo kad smo bili na ovoj humanitarnoj akciji, ne znam ko se sjeća, ja sam uzeo na pik prvi stol desno, gdje su bila dva dečka pa sam stalno njih malo zafrkavao i... To onda nisu bili muško-ženski odnosi, to su više bili muško-muški odnosi. Ono. E, pa, ali dobro, u rijeci smo, pa okej. Okay. <laughs> tako se je potrepilo, ali obično volim, volim ovo kao publiku malo dirkivu. Marko, kad si se već dotaknuo toga, kojih se točaka i, tema inače dodiruješ u svojim nastupima? Ha, <laughs> mm, kako te pa izgledalo na početku, a kako sad? Da, da, dobro, e, istina, malo je se nešto, ajmo to tako reći, izmijenilo. Znači, na početku mi je dosta mi je taj e, trnu oku bio taj celebrity svijet. To me dosta ga opčinjavalo i, mislim, opčinjavalo u smislu interesna zona mi je bila u tom pravcu smjerena čak sam imao hm, nešto, jedan materijal, sad ne znam više toga, ne sjećate, možda ste bili još ovoga, onako kao mlađi od mladi, a niste opet bili djeca. Um, nešto za Nive Celsius na jednoj dodjeli nagrada jednog novinskog lista u jednom skupacijom zagrebačkom hotelu pred cijelom svitom sportaša i društveno-političkih tih E, subjekata i tamo sam to nešto izvodio zajedno s kolegama, a ovo moje je baš bilo trn u oku te mjere da je to bilo tema za dnevnik kada me Franja Rapović e, kao dužnostnik ondašnji ovoga, tako malo kao špota, ajmo to tako reći. A volio sam to te, te celebrity. To, to Neve je uvijek aktu, Ako mora, pa, mogu primijetiti. Dobro, nije bila jednako, ali sad e, moram priznati da je ovo da se stvarno žena potrudila i žena majka kraljica dobro ide. Inače, ja sam je nakon tog, ono, mm, nazovimo to tako skandala, imao prilike i sredstvo u jednom klubu noćnom i moram priznati da je žena zmaj. Totalno je prihvatila to sve. li je bilo smiješno? Je i zabavno i uopće se nije uzrojavala, čak i onda je to bilo smiješno što onda ona nije još bila razvedena sa svojim suprugom jer bila u braku Dinom pa je rekla kao, ma meni se to bilo super. Jedno je možda malo Dino to teško podnije. Ma, to je to što je žena bez humora. <laughs> dakle, da se da. reći čak da inspiraciju crpiše iz hrvatske celebrity scene, između ostalog. Pa prije, prije puno više, sad više ne baš toliko, ali ovoga crjena točno mislim, evo, moram priznat da mm, nemam ono nešto u što točno se baš kačim, ali evo, možda ti muško-ženski odnosi, oni su ono evergreen, jel, to je svima blisko. A ovaj, i šta mislim... Što je Na što se ljudi najviše smiju kod tih muško-ženskih odnosa? Na što se ovaj. više smiju žene, na što više muškarci? E, dobro, mislim, e, inače moram kao publiku više pohvaliti e, žensku, kako bih rekao. Žena prije pušta emociju e, i, bar što se tiče dok je u publici. Prije će se nasmijati, pa to samo zato što smo u mraku onda, ne vidi nas. pa nije, <laughs> ne znam zašto i muškarci su u mraku, pa im opet nije tako to, mm, kak bi rekao, ta reakcija nije toliko munjevita kao kod žena. E, koje je bilo pitanje? <laughs> na što se najčešće smiju žene u tim odnosima, muškarci? Hm. E, dakle, generalno, općenito, ljudi se najviše smiju sebi, ali ne sebi u smislu da vi njih izdvojite iz čopora, da tako kažem, imate publiku i onda vi izdvojite nekog i nekog ono sad zafrkavate, to nije taj da se prepoznaju, nego kad vi pričate o nečemu općenito svima, a e, u trenutku kad neko prepozna sebe, ne mora biti čak ni u direktnom obliku, već ono, u prenesenom značenju ili bilo kako, tad je čovjeku to najsmiješnije jer se pronašao u tome i onda mu to daje priliku da se smije sebi, a nesvjesno više i ovoga ne treba dizati obrambene mehanizme, ko, ne znam sada neko uperi, ne znam, nije oprano, ja znam često da nije oprana kosa ili masna ili slično, ili nisu dobro vidjela brkove ili slično, to je onako, ono, nekad ljudi ne prime baš tako uvijek s osmijehom šalu, ali generalno, općenito, znači najviše ljudi sebi. E sad, svako ima neke svoje fahove, ali ono, znaju, kako bi rekao, mislim, ti muško-ženski odnosi, to, to, je nešto kao najlakše. Ona više možete, ono, žanrovski, kako neko, e, možda neki dio publike voši, voli više malo crni humor, neko više gegove, nekakvu mimiku. Crni humor je bio veoma prihvatljiv u stand-up komediji. Ja te to moram pitati, sigurno ste to pitali već tisuću puta. Crpiš li iz prijatnog života ideje? Pa kako tisuću puta? Pa on je prvi intervju u životu. <laughs> <laughs> Eto, pa e, iz privatnog života uvijek. Mislim, ja sebe znam, e, evo, na početku, dobro sad malo je nezgodno slušateljima se referirati na nastup koji je bio nedavno u Rijeci u palafu ali ovoga, ja volim, volim sam zbijat šale na svoj račun. Kako žena reagira? Ima ženu, pretpostavljam. <laughs> Nemam ženu. Bojana, nemoj se pa- promovirati. <laughs> Pa moram, ovo je pa savršena prilika. Prvi intervju, pa žena odmah. Šalimo se malo, kako žene reagiraju? Sigurno neke žene su se prepoznale u tvojim nastupima. Kako one reagiraju? Je li njima to smiješno? Pa, mislim, smiješno. Hvala Bogu, kako bih rekao da da nije, da se publika ne smije na mojim nastupima, ne bi se toliko dugo time bavio. Pa ne, to pitam na žene, e, na žene koje su poslužile kao... Inspiracija. Inspiracija, tako je. Da, pa e, neke su imale priliku čut, a neke nisu. Tako da je to ono sad, vis tog one koje su imale, im je bilo ono fora, jel, ali nisu sve Idemo na kratku glazbenu pauzu. Marko Petar je poželio Beastie Boys, pa idemo s Beastie Boysima. Vraćamo se brzo. Da se dotaknemo jedne druge točke, što mhm. ti misliš o hrvatskoj stand-up sceni? Pa mislim da je... Ali brutalno iskreno sad. Ma ja, ne znam, drugačije, a iskreno i ne da mi se drugačije. Mm, baš sam evo nedavno imao jedan podcast na tu temu. I imam, ne, ne mogu sad sve obuhvatiti, jel? Ima tu i pluseva i minuseva, ali generalno, ako računam da sam prvi puta čuo negdje ili pročitao da piše stand up i da neko izvodi nešto što je stand up i to je bilo dvije druga. Dakle, tu ima mjesto za poboljšanje. Vili Matula i Željko Vukmirica su izvodili nešto, nije mi toliko, moram priznati, bilo smiješno, publika je to tako čak i dobro prihvatila, ali od dvije druge, kad sam ja prvi put to doživio i sad je dvije sametva, unutar tih 16 godina stand-up je jako puno napredovao puno mjesta ima u kojima, na kojima se može doživjeti e, komičare, postoje već neki, ne znam, hajmo reći da je djelomično i vaš Ivan Šarić, ovoga je sa jako puno uspio dobro Ivan Šarić nije naš, iako studira u Rijeci, ali Aleks pa Šarić je, <laughs> <laughs> on je naš riječan. Ipak je ovoga riječan, djelomično one ekonomije. Reci mi, rekao si, rekao si da smatraš da je scena napredovala, no ima li tu još mjesta za poboljšanje? po tebi? Ima. Što bi napravio? Mhm. Uh, ja bi napravio nemoguće, a to je da bi ujedinio scenu, ali eto, to se, vjeruj mi, na riječi nikad neću desiti. No, međutim, ipak, evo, ono, ima, ima prepoznajem, e, mene moram priznat malo taj entuzijazam napustio, ali ima mlađih ljudi sa gomilom entuzijazma i elana koji stvaraju svoje male potoke, i na koncu se svi ti potoci opet slijevaju u jednu jedinstvenu rijeku. To je taj stand-up, da se tako slikovito izrazim. Mislim da, mm, da je dobro da se e, ljudi time bave, generalno lijepo je doći negdje da se možete nasmijati. E, rijeka je mm, dosta dobro se drži, možda tu evo sad na stranu taj općenito ono, centralizirana priča u Hrvatskoj, ali Zagreb najbolje stoji, ima više mjesta gdje možete na tjednoj bazi to doživjeti. Ali, mm, evo, ja sam nedavno imao jednu turneju po cijeloj Hrvatskoj, to je ono od starog Petrovog sela do, do po Istri, od Pazina, Poreća, i Slavonija, i Lika, Dalmacija, sve do Metkovića, Ploča. Ovoga, generalno ljudi vole čut. Kakva je riječka publika, Marko? Pa dobro, ovoga, ja inače imam, imam, imam neku veliku prema, prema riječi, pogotovo prema, evo moram pohvaliti, znači da mi se neće krivo shvatiti, ali hm, e, riječke djevojke su nekako najopuštenije, najotvorenije, najnormalnije i vole se zafrkavat i vole e, i duhovite su i nekako to nekako naj, naj, najprirodnije se s njima Evo pa riječanke, čule ste Marko Petar Orešković. Eto, ali, <laughs> ali Letri je to davno prije rekao, riječke najbolje su čkečke. Marko, najbolji komičar u Hrvatskoj i najbolja komičarka. A meni najbolji komičar, ja, ja se ne mogu, evo, kože, ovoga, mogu navesti trojicu. Može, ali onda moraš i tri žene. <laughs> onda radi samo jedan komik od Savića. Ajde ovako, evo probat ću e, Pervan, Štampar i e, moja dud e, Pintarić. Znači, Žeko Pervan, Vlatko Štampar, Domagoj Pintarić. A djevojke, ovako ću, Miranda Lončar. I sad ću još i kolegicu, to je onako Marijanu Perinić. I, i navest ću još jednu djevojku koja ima strahovit i entuzijazam i elan e, Sara Smojever. I, I, mislim da, da, cura stvarno vrijedno radi i kako je pa rekao, ne, neće sad uspoređivati sa Janitom Kostović u smislu da će ona osvojiti zlatna odličja u stand-upu, ali znate ono kad je neki tamo na radio dokumentarac o toj obitelji Kosović, nisu onda oni znali šta će se sve desiti, ali mislim da ta evo, mlada je cura i, i, stječe iskustva i radi po opor majkovima i mislim da... je li, je li teško biti žena na stand-up sceni? Kako da Marko to pa, zna? Pa, i, Ima kolegica, je, je. Dok da pitamo glumce, znali bi reći, ali teško kolegicama. e, prosti, e, pa šta je bilo zadnje, nisam čuo. Ma ja to kolegimom govorim da, da pitamo glumce, da bi znali reći ali glumicama teško, da ste zajedno na sceni, pa znaš sigurno kako onda i ženama pa je, e, velim ima, ima tu i pluseva i minuseva. Generalno, e, odmah u startu žena je puno manje. E, to je isto meni bila onako neka enigma, pokušavao sam se to na više, u više navrata objasniti, ali ajmo reći da, hm, budimo iskreni, humor kao takav nije baš tako bezazlen. humor, ja ga onako, u u, ću onako Mm, nadam se da neće zvučati grubo, ali ide malo u kost. E, humor je otrov. E, kad popijete puno otrova umećete, a kad ga koristite onako u tragovima, onda ćete se stvoriti imunitet. Kao cigarete, na primjer, ili alkohol? E, pa ne volim cigarete, žao mi je ljudi koji puše, a alkohol ovoga zna onako zna, zna, zna, zna povećati raspoloženje, ali generalno stvarno taj humor e, često ljudi zloupotrebljavaju. Na koji način? Huh. Hm. Joj, sad toliko stvari mi leti kroz glava. prva stvar, samo jedna stvar, jedna riječ. A evo najgrublja, najgrublja. E, e, Charlie Hebdo je satirički list koji je radio karikature i mm, više godina izdavao svoju literaturu, e, časopis, koji je naišao na negodovanje od određenih, recimo, određene populacije. I na kraju se desilo nešto strašno. Jel? Znamo svi prije ne znam koliko Sjećamo godina. Sjećamo se svi terorističkog napada, nažalost. Da, da, da, ali hoću reći, e, razumijete kako, kako se tu stvorio neki konflikt. Znači, tako, A smije aj, evo da onda pitam, smije li humor imati cenzuru? Što je, e, što je humor sa, sa cenzurom? Ja ću pričati u prvom licu. Znači ovo, ovo je ono što ja mislim. Znači neću to uh, e, tražiti od drugih. Ali ja, ja mislim da ako ja nešto izvedem i nekoga uvrijedi, e, ja mislim da sam ja tada prešao granicu. Znači treba imati mjeru da uvijek, a to je nemoguće, zadovoljiti sve publici to je nemoguće. Jer ne možete ni svu publiku zadovoljiti ni generalno, sad četiri milijuna Hrvata, sad svi ili, ili hoćete preći na Europu, Ameriku, svijet. Pa naravno, to je, ljudi to, je, to je nemoguća misija. Marko... da. Ali, ako se neko osjeća, primjerice, sad kad se vratim na ovo sa a ja sam se toj ženi prišao u tom, tom klubu i krenuo pričati o tome. Znači, ne libim se, a, a, kad se desi problem pričati o tome. Ne bih želio da mi niko zamjera jer nemam zlu namjeru, nije, nije iza mene zloba i oholost da bih nekog ismijao. Naravno, ljudi shvaćaju da je u stand-up komediji sve upravo i to, stand-up komedija, bez ikakvih zlih namjera. Ali opet pa- ima i ona e, izreka što kaže, ko nije za šalu, nek ne ide među ljude. Tako je. A, da, dobro, ali opet, e, zato što, isto što se tiče humora, kad gledate komediju sami ili u društvu, to je stvar atmosfere koja se generira, pa neko možda nije imao dobar dan, nekom se nešto loše desilo, mislim svakakvih nas ima i ovoga, generalno razumjet ću ukoliko se netko na nešto uvrijedi. Sva sreća to je jako, jako rijetko i nije pravilo, što je dobro, ali kažem, ako postoje iznimke, nije mi problem mm, čak ni reći prosti, ispričavam se, povlačim riječ, kako god sformulirali, nije mi to problem napraviti. Ne, neću, neću ono tupit po svom dok, na, ono, da pače, mogu se sjeti poslije s osobom pričati ili ne znam. Generalno. Marko, eh, za kraj nam samo reci što bi poručio novim stand-up komičarima te ljudima koji bi htjeli nastupiti na tu scenu? Ha, ovako, eh, <laughs> da pokušam sublimirati E, ne sumnjam da ljudi koji kreću u stand-up da su educirani, e, po znacima navoda, gledajući razne snimke raznih komičara diljem svijeta, prvenstveno vjerojatno anglosaksonski, američki, engleski humor i nek to i dalje čine. E, ti će svakako vidjeti ono neku i formu i odnos snaga na terenu, ali mm, dobro bi bilo gledati i domaće. Međutim, ono što bi bilo zgodno da se prvenstveno posvete sebi. Da budu originalni, da nađu nešto što njih inspirira, pa će biti ono, svoj na svome. Da ono što je najbitnije, da shvate da moraju nastupati pa taman prvih, sad to se neće desiti, <laughs> ne vjerujem, ali neki prvi deset nastupa ne bude dobro, treba, eh, treba biti uporan, eh, s vremenom zapisivati eh, šale kad god nekome nešto padne na pamet, odmah zapisati. Od toga da neko zapamti šalu koju se sjetio, ne ide to <laughs> tako i nikad nije išlo. Dakle, zapisujte svoje šale, nastupajte, i, i neću sad reći širite ljubav, ali širite osmijeh i budite ono što je moguće dobre volje da ta pozitivna energija pređe i publiku u klubu, koncertnoj dvorani ili danas sutra, daj Bože, i stadionu. Na Rujevici, recimo, da neko nastupa. Jedan riječ koji je s druge strane mikrofona. E, Marko, to su jako lijepe želje. E, hvala ti puno na razgovoru. Evo, ekipa Radio Sovjet je želi puno uspjeha u daljnjoj karijeri i vidimo se u Rijeci. Vidimo hvala. se u Rijeci. Hvala vama, hvala svim slušateljicama i slušateljima Radio Sove i pozdrav svima u studiju, pusa tehničaru, tehničaru, a naravno i Bojani. Hvala Evo, tehničar upravo Maše. Puno pozdrava Marko, hvala što si gostovao s nama, a mi se vraćamo redovnom eteru Radio Sove. Vraćamo se u Ete, razgovarali smo s Markom Petrom Oreškovićom. Eto, pozdrav Marko, a vi ostanite uz program Radio Sove još nekih desetak minuta. Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Kulture.